Hrvatski radio, obrazovni program. Teturali smo putem. Granate su eksplodirale oko nas. Čovjek ispred mene je stao je kao ukopan. Razdražen, opsovao sam ga i udario koljenom. Čovjek mi je nježno odgovorio Slijep sam, gospodine. I okrenuo se prema meni kako bi pokazao da su mu oči i nos razneseni komadićem granate. O Bože, strašno mi je žao, sinko, rekao sam. Ostani na tvrdom dijelu puta i nastavi se kretati. Ostavio sam ga da otetura u svojoj tami do naših položaja. Jedan tank se probijao do njemačkih rovova povremeno otvarajući vatru iz strojnica. Trenutak kasnije pogledao sam ga i od tenka je ostala samo zgužvana hrpa željeza. Pogođen je vrlo velikom granatom. Sada je već pala noć. Plužeći kroz blato, približili smo se švapskom bunkeru i zauzeli ga. U tami iz kratera od granata dopirali su do nas jeca i istenjanje ranjenika. Dugi, slabi jeca i agonije i očajnički vriskovi. Bilo je očito da su stotine ljudi s ozbiljnim ranama potražili zaklon u kraterima od granata i da je sada voda u tim kraterima rasla i oni su se polako utapali. Ti su ljudi ležali svuda po bojištu i nadali su se da će ih njihovi drugovi spasiti. Sada su umirali u mraku, okruženi mrtvima. A mi im nismo mogli pomoći. Ovim je riječima britanski časnik Edwin Won opisao svoje sudjelovanje u trećoj bici kod belgijskog grada Ipra, koja je bjesnila od kolovoza do studenog 1917. godine. Kod tog grada prostire se jedan od najturobnijih krajolika zapadne Europe. Prije rata na toj velikoj raskvašenoj ravnici isticale su se samo sela, osamljene farme i par šumaraka i brda. Kada su se u listopadu 1914. godine kod Dipra prvi put kobile britanska i njemačka vojska, nestala su sela, farme i šumarci. Gusta vatra iz topova pretvorila je ravnicu oko Ipra u more blata. Do 1917. godine oko Ipra su vođene dvije velike bitke. U drugoj bitci njemačka je vojska prvi put upotrijebila bojne otrove. Jedan od tih bojnih otrova dobio je i svoje ime po Ipru. Bio je to iperit, bojni otrov sastavljen od ugljika, vodika, sumpora i klora, koji je u dodiru s kožom izazivao teške plikove i otvorene rane. Na tom su bojištu 1917. godine britanski zapovjednici odlučili pokrenuti novu, naravno odlučnu ofanzivu koja je trebala promijeniti tijek Prvog svjetskog rata, govori profesor povijesti Tihomir Ponoš. 1917. godina je kada je u pitanju zapadno bojište na neki način godina britanske vojske. Naime, nakon što je u proljeće 1917. propala Nivelova ofanziva, propale su praktički time sve francuske ofenzive do 1918. godine. Ta ofenziva je završila katastrofom zapravo po francusku vojsku. 130 tisuća žrtava u svega nekoliko dana za ravno 500 metara koliko su uspjeli prodriti u protivničku dubinu. U lipnju su Britanci polučili jedan neočekivan uspjeh kod Mesina. Zapravo uspjeh nije bio toliko neočekivan koliko je bilo neočekivano to što je on relativno brzo postignut. I uz barem za standarde Prvog svjetskog rata relativno male žrtve. To je ponukalo e, britanske časnike da pomisle da je moguć veliki, čak i odlučujući uspjeh u Flandriji. Antantina vojna pozicija, inače sredina 1917. bila prilično teška. E, prvo, podmornički rat je bio na vrhuncu. Drugo, Rusija je bila, nije još bila izbačena iz rata, ali je bila vrlo blizu toga da bude izbačena iz rata. Italijani e, na Soči su i dalje bili prilično, pa, recimo, neuspješni, ili barem bez nekakvog značajnijeg uspjeha. E, nadalje raste antiratno raspoloženje i američka vojska, Amerika tada već u ratu, još uvijek nije pristigla u nekom zadovoljavajućem broju, a osim toga, e, oni Amerikanci koji su pristigli su bili vojno neiskusni. Krajem 1914. godine, nakon što nije mogla probiti britanske položaje oko Ipra, njemačka se vojska povukla na jedina brda ispred toga grada. Oko tih brda njemačka vojska izgradila je devet linija rovova. Prve tri linije rovova zauzeli su pješački bataljuni. Iza njih prostirao se niz bunkera koji su štitili teške strojnice, a iza njih nalazio se niz betonskih bunkera koji su štitili jedinice odabrane za protunapad. Između tih bunkera bili su smješteni topovi i minobacači. Snaga njemačkih položaja nije bila jedina stvar o kojoj je trebalo voditi računa u planiranju napada. Dugogodišnje borbe oko Ipra uništile su sustav odvodnje koji su stanovnici toga grada izgrađivali i održavali stoljećima. Ravnicu natopljenu vodom i najslabija kiša mogla je pretvoriti u more blata. Za tu treću bitku kod Ipra je prilično važna bila meteorologija. Naime, u tom dijelu u tom kraju su moguće otprilike meteorološke, statistički gledano, tri tjedna suhog vremena, onako što bi se reklo u komadu, u godini. I oni su otprilike tako i planirali da će njih zateći ta tri tjedna suhog vremena, pa je pokazalo da 1917. godine statistika nije vrijedila, barem kada je meteorologija u pitanju. E, ta tri tjedna su bila potrebna suhog vremena radi brzine, jer upravo je brzina bila relativno značajna kod Mesina. E, E, ono što je bilo također važno što su oni previdjeli je da je brzina čak i uz pobjedno vrijeme teško ostvariva. Naime, na tom području se ratovalo od samog izbijanja rata od za 1914. E, godine i kompletan teren je bio doslovce prerovan kraterima. Vojnici tamo nisu mogli brzo napredovati jer se naprosto nisu mogli brzo kretati a nekakva motorizacija, neki kamioni i tada već i tenkovi se naravno isto tako otežano kretali i učestalo kvarili po takvom terenu. Cilj britanske ofanzive bilo je zauzimanje grada Briža, udaljenog 50 km od Ipra. Ali godine ratovanja u kojima su ginule stotine tisuća vojnika za par kilometara osvojenog teritorija, naučilo je generale da budu malo oprezniji u planiranju svojih ciljeva. Stoga su generali postavili i drugi cilj. Ako se ne može zauzeti Briž, onda barem treba rasteretiti i od njemačkog pritiska. Sama ofenziva je započela 31. srpnja u 3.50 ujutro po gustoj magli. Što je već samo po sebi sugeriralo da vrijeme neće biti onako kako su planirali. E, na sjevernom dijelu fronta se čak i krenulo po planu i zauzete su e, tri važne kote, tri važna brežuljka, no međutim na južnom dijelu, južno od Ipre, je odmah došlo do zastoja. A upravo je taj južni dio bio prilično važan jer kroz taj dio prolazila jedna značajna željeznička pruga i tu prugu je trebalo presjeći kako bi se Njemcima onemogućila linija opskrbe, ali da bi se onemogućilo da dovedu pojačanja i municiju i druge potrebne stvari. Nadalje, ofenzivu je zaustavila i neprestana kiša, koja je bila pogubna za e, tenkova, a katastrofalna što se tiče žrtova za posebno britansko pješaštvo. Dva tjedna je ljevala bez prestanka, iako je po statistici trebalo biti tri tjedna suho i sunčano. Prvi dan napada činilo se da sve ide po planu. Tlo je bilo čvrsto, ali kiša njemačkih granata izrovala je tvrdi gornji sloj zemlje i pretvorila bojište u more žitkog blata. Kiša koja je počela padati samo je pogoršala situaciju. Grozno blato. Gore nego što je bilo po zimi. Tlo je prerovano granatama u dubinu od skoro tri metra i nalikuje na kašu. Krateri od granata tako su žitki da kad netko upadne u njih jednostavno potome. U ovih nekoliko dana tako se utopilo na tisuće ljudi i svaka granata koja ponovno preore tlo izbacuje na svjetlo dana te mrtve. Usproko s nemogućim uvjetima za borbu, britansko zapovjedništvo zapovjedilo je da se 16. kolovoza pokrene novi, opći napad na njemačke položaje kod Ipra. U tom je napadu zauzeto i jedno selo. Britansko zapovjedništvo odlučilo se i na treći opći napad i 20. rujna britanska je vojska ponovo krenula preko Blatnog mora u napad na njemačke položaje. Rezultat tih višemjesečnih borbi bilo je odbacivanje njemačke vojske 8 km od Ipra. Za tih 8 km sugobljene vojske pretrpjele su strašne gubitke. Francuzi su imali otprilike 8,5 tisuća mrtvih, a oni su relativno malo sudjelovali u e, toj bici. Njemci su imali otprilike 260 tisuća gubitaka, dakle zarobljeni, poginuli, ranjeni. Britanci su imali 300 tisuća gubitaka, od toga doslovce 90 tisuća nestalih. Od toga se barem 40 tisuća doslovce udavilo u blatu za vrijeme velikih kiša kada je trebalo biti suho i sunčano vrijeme. To je rezultiralo katastrofalnim padom, gotovo pa nezapamćenim padom morala u britanskoj vojsci. To se ta bitka, treća bitka kod Ipra se pamti kao uz bitku na Somi iz 1916. kao jedna od najgorih trenutaka uopće u povijesti britanskog ratovanja. A i dan danas u Flandriji prilikom oranja se zna dogoriti da seljak ako malo dublje zaore, pronađe kosti nekoga ko se prije više od 80 godina udavio u blatu. Nakon završetka bitke na bojište se dovezao automobilom jedan od visokih britanskih časnika koji je sudjelovao u planiranju treće bitke kod Ipra. Bio je to njegov prvi posjet bojištu. Kada je došao do polja koje je nalikovalo na močvaru, rekao je Bože, jesmo li stvarno poslali naše vojnike da se ovdje bore? Njegov pratilac, zapovjednik koji je sudjelovao u bici, odgovorio mu je da to još nije bojište na kojemu su se vojnici borili tri mjeseca. Ako general želi doći do bojišta, mora izaći iz automobila i nastaviti put pješice, jer pred njima se nalazi još gori teren. Katastrofa kod Dipra nije zaustavila Antantine zapovjednike u planiranju novih ofanziva. Talijanska vojska pretrpjela je težak poraz u 12. bitci na rijeci Soči. Na istoku Rusiju je potresala revolucija, a moral Antantinih vojnika bio je nizak. Jedino rješenje za tu tešku situaciju, po mišljenju Antantinih zapovjednika, bila je nova, uspješna ofanziva na zapadu. Kako bi osigurali uspjeh, na bojište je dopremljeno novo oružje. Heg, britanski zapovjednik, je procijenio da bi masovna upotreba tenkova mogla dati rezultata kod Kambreja. Naime, teren je bio relativno čvrst, nije bio toliko preoran granatama kao drugi ovaj tereni. E, njemačka obrana je tamo bila relativno slaba i lako udvrćena, a zauzimanje jednog brežuljka kod Burlona bio bi čak i određeni taktički uspjeh. Dakle, sve je izgledalo eto, fino pristojno, može se postići nešto što je relativno lako ostvarivo, a što će se moći prikazati kao uspjeh. E, da bi se to ostvarilo, bila su predviđena i neka taktička iznađenja, pa je bilo odlučeno da će se krenuti bez velike i dugotrajne artiljerijske baraže koja zapravo nije donosila nikakvih naročitih rezultata, a uvijek je zapravo nagovještavala ofenzivu pa se protivnička strana mogla temeljito pripremiti na trenutak kad prestane artiljerijska baraža i krene e, pješadija. E, I bilo je odlučeno da će se e, ofenziva pokrenuti, odnosno da će ofenziva započeti za lošeg vremena, što je trebalo onemogućiti njemačko zrakoplovstvo koje je bilo nadmoćno u to dobe, koje je bilo još i veliki dio 1918. nadmoćno Antantinom zrakoplovstvu. Za napad britanska je vojska odvojila 300 tenkova. Novo oružje davalo je nadu da će se kod Kambreja ratna sreća osmijehnuti Antanti. Tenkovi su raspoređeni u trojke, po principu voreći tenk i dva, kako su ih nazvali, pješadijska tenka. Voreći tenk bi išao napred, on bi uništio bodljikavu e, žicu, ali ne bi prešao prvi rov. Onda bi doslovce se okrenuo lijevo, i strojničkom paljbom bi eliminirao, odnosno što je moguće više eliminirao protivničku pješadiju. Zatim bi prvi tank došao, položio bi nekav drveni mostić koji su nosili ovaj, sa sobom ili čvrstoga pruća preko prvog e, rova, e, prešao bi, onda bi se on okrenuo ovaj, lijevo na drugi neprijateljski rov, ali ne bi prešao drugi neprijateljski rov, nego bi samo eliminirao, odnosno neutralizirao pješadiju, tada bi došao drugi pješadijski tank, koji bi po istom principu prešao e, preko drugog rova, došao do treće linije obrane, tamo već napravio sa pješarijom što je bilo planirano i tek tada bi e, zapravo zapovjedni, odnosno vodeći tank prešao sve rovove, došao do trećeg rova i onda bi on položio taj uvjetno rečeno ovaj mostić, prešao i trebalo bi se ovaj, po tom principu stalno ići dalje. Jel? E, tenkovi su krenuli 20 studenog u 6 sati i 10 minuta ujutro i bili su podržani artiljerom, dakle nije bilo one velike artiljerijske baraže najavne i doista je postignuto kompletno iznenađenje. E, panika je bila velika među Njemcima, oni su masovno ovaj, napuštali borbene položaje, bježali, ali ne baš svugdje. Pa je primjerice zabilježeno da je kod e, Fleskijera jedan jedini njemački top uspio uništiti 7 tenkova. Za 10 sati ostvaren je prodor od 8 km, dakle onoliko koliko je ostvareno za 3,5 mjeseca u trećoj bici kod IPA. Nakon 10 sati došlo je do zamora materijala, kako ljudi tako i tehnike. Posade su provele i po 10 sati u tenkovima i bile su premorene. Rezanih posada nije bilo, a i tenkovi su se počeli kvariti. Taj zastoj iskoristila njemačka vojska. Dopremljene su nove snage, a u pomoć je stigao i leteći cirkus barona Manfreda von rithofena koji je njemačkoj vojsci vratio zračnu premoć. 27. studenog su dvije tenkovske brigade praktički nestale, potpuno su izbačene iz borbe i to ne toliko ovaj, od e, Njemaca i njemačke artiljerije, koliko upravo zbog te nesavršenosti tenkova i zbog kvarova. E, taj pokušaj iskorištavanja prvog uspjeha je neuspio, pokušalo se čak i sa konjicom. To je jedan od zadnjih većih, velikih napada konjicom uopće u povijesti ratovanja i on je završio potpunom katastrofom jer je njemačka strojnička vatra naprosto sasjekla e, britansku konjicu. A u međuvremenu su se treći i četvrti Bingov korpus, iz njegove treće armije, našli u velikoj neprilici. Naime, kako je taj prodor još od prvog dana nije ravnomjerno postignut na svim dijelovima bojišta, oni su se naprosto našli u jednom prilično opasnom džepu, isturenom i nepretjerano teškim manevrom, moglo se ocići i nakon toga uništiti dva korpusa britanske vojske. Prilika za protunapad nije promakla njemačkim zapovjednicima. 30. studenog njemačka je vojska krenula u napad. U nekoliko sati borbe britanska je vojska izgubila ono što je stekla prvom masovnom upotrebom tenkova. Rezultat bitke bio je to da su britanska i njemačka vojska izgubila oko 45 tisuća vojnika, a sve da bi se nakon tih gubitaka našli na istim onim položajima koje su držali prije bitke. Ono što je recimo bolje od bilo čega okarakteriziralo tu bitku je jedan izvještaj njemačkoj vrhovnoj komadi u kojem piše srećom protivnik je sam bio iznenađen svojim uspjehom. I to je zapravo jedna od tih priča o Prvom svjetskom ratu gdje su svi tražili uspjeh, ali kada bi ga netko konačno ovaj postigao, naprosto ga nije znao dalje eksploatirati, jer je rovovska bitka, posebno na zapadnom ratu, učinila od e, zapovjednika ljudi koji su bili nesposobni raditi ono za što su inače školovali cijeli život. Godine 1917. sukobljene vojske došle su na rubra Sula. Prvo su na meti vojnika bili časnici, posebno oni koji nisu sudjelovali u borbama. Planeri koji su planirali ratne operacije u kojima su stotine tisuća vojnika izgubile svoj život ili tjelesno i duševno zdravlje. Francuski vojnici govorili su u rovovima kako njihov glavni zapovjednik maršal Joffre troši dva sata dnevno samo na svoj obilat ručak, Britanski su vojnici s prezirom slušali priče kako se njihov glavni zapovjednik feldmaršal Douglas Haig svakog dana opušta jašući svog plemenitog konja, dok oni stradavaju u blatu oko Ipra i sjeverne Francuske. Među ruskim vojnicima raširila se priča kako Stavka, glavno rusko vojno zapovjedništvo, provodi dane ispijajući šampanjac i jedući kavijar, dok vojnici u rovovima nisu po nekoliko dana imali što za jesti. Njemački vojnici svog su vrhovnog zapovjednika feldmaršala Heidenburga optuživali da spava po 10 sati na dan, dok njegova desna ruka, feldmaršal von Ludendorff, naganja lijepe žene po Berlinu. Međutim, vojno i političko vodstvo Antante i centralnih sila nisu toliko zabrinjavale glasine i priče koje su kružile među vojnicima. Svjetlo za uzbunu upalilo se kada su se vojnici počeli pitati o opravdanosti tog rata, te zašto se on vodi na takav način da stotine tisuća ljudi stradavaju da bi se bojišnica u najboljem slučaju pomakla za nekoliko kilometara. Prijeki sudovi krstarili su bojištima i pozadinom, prijetilo se strijeljanjem i vješanjem, ali negdje je moralo pući i puhnuo je u francuskoj vojsci baš te 1917. godine. E, ta pobuna, koja zapravo nije bila pobuna, nego više otkazivanje poslušnosti, je započela krajem travnja, 29. i 30. travnja i uskoro se e, proširila na ukupno 54 divizije. One nisu bile te 54 divizije u cijelosti zahvaćene ovaj, otkazivanjem poslušnosti, ali dijelovi 54 divizije jesu. I takva situacija je potrebala sve do otprilike 10. lipnja. Dakle, šest tjedana otprilike. E, sama ta pobuna, naprosto je tako ušla u povijesnu terminologiju, e, nije bila nikakav koherentan pokret. Ona nije bila vođena iz e, jednog centra, nije imala jedinstveni cilj i tako dalje. A uzroci su različiti, ali glavni uzrok su velike žrtve, a netko nije vidio cilja. Zbog čega? zatim vrlo teški uvjeti, e, slaba plaća vojnika, slaba opskrba, slaba medicinska zaštita, posebno slabo zbrinjavanje ranjenika. A treba se pristiti da je 1916. cijelu godinu vođena bitka kod Verdena, koja je bila tako, vjerojatno jedna od najkrvavijih bitaka uopće u povijesti ratovanja i u kojoj je Francuska skoro iskrvarila. I 1916. se uspjevalo postići homogenizacija nacije oko ne znamenite neće proći. Jel? Ali nakon 1916. nakon što je ta bitka završena, se postavilo pitanje što smo im postigli time što oni nisu prošli. U redu, sačuvali smo Verden, taj sistem utvrda okolo, Njemce nismo porazili, oni su i dalje na našem teritoriju, oni i dalje nama prijeti i dalje nam mogu prirediti danas sutra novi ovaj, Verden, jer su još uvijek bili dovoljno jaki za tako nešto. Mislim, naprosto se postavilo pitanje čemu? Čemu otprilike najmanje 370 tisuća poginulih e, Francuza kod vrdena Te 1917. godine dezertiralo je 27 tisuća francuskih vojnika. Ali francusku vojsku nisu brinuli dezerteri. Za njih su se pobrinuli prijeki vojni sudovi koji su krstarili zemljom i hvatali bjegunce. Više ih je zabrinjavala mogućnost da cijele divizije otkažu poslušnost svojim zapovjednicima. Oni koji nisu dezertirali su postavili zahtjev za sklapanje mira, jednostavno hoće ići kući svojim obiteljima. A jedan dio je zaprijetio da će krenuti na glavni grad. Veliku ulogu u smirivanju tih pobuna imao je Peten, upravo heroj Verdena, čovjek u kojem su francuski vojnici vjerovali. On je posjetio i obišao 90 divizija u vrlo kratkom roku, dakle možemo reći da je doista neumorno obilazio divizije, da bi smirio pobunu, saslušao vojnike i vidio koliko su njihovi zahtjevi opravdani, odnosno koliko im se može izaći u susret. E, neki pobunjenici, odnosno e, neki od vođa pobunjenika su pogubljeni, ali se to koliko god je to činjeno izbjegavalo. E, naprosto to bi još dodatno srozalo moral francuske vojske. Od negdje srpnja pa nadalje stanje u vojsci se ponovo stabiliziralo, no francuska vojska do kraja godine nikakve značajne ofenzivne akcije nije poduzimala, jer je upravo Peten procijenio da su uvjeti nestabilni i da treba poduzimati samo manje ofenzivne akcije, na neki način zapravo igrati na sigurno i tim manjim ofenzivnim akcijama koje bi postigle kakve takve uspjehe, malo po malo zapravo vraćati e, moral vojsci. Ono što je činjenica je da je dio zapadnog fronta e, za jedan dio tih otprilike mjesec i pol dana 1917. godine e, ostao nebranjen. Činjenica je da njemačka obavještajna služba za to nije saznala. Činjenica je da su Francuzi uspjeli pobunu zadržati u tišini vrlo, vrlo daleko od e, očiju javnosti. Za pobunu je ipak netko trebao platiti. Na prijekom sudu osuđeno je 3427 vojnika i časnika. Njih 554 osuđeno je na smrt. Ostali su uglavnom dobivali dugovodišnje zatvorske kazne. Ali pobuna je iskorištena i za obračun s političkim protivnicima, posebno protivnicima rata. Glavnim krivcima za pobunu imenovani su pacifisti i socijalisti. Godine 1918. u Francuskoj će početi procesi protiv istaknutih ljevičarskih političara i aktivista. nisu na svim bojištima Prvog svjetskog rata vojske zakazale. Na rijeci Soči, na bojištu koje se većim dijelom protezalo kroz Alpe, gdje su vojnici neki put držali položaje na vrhovima višim od 2000 metara, Tijekom 1915. i 1916. Austrougarska i talijanska vojska vodile su niz bitaka koje nisu znatno pomakle bojišnicu. Ali 1917. godine na tom se bojištu dogodio proboj, posve netipičan za Prvi svjetski rat. 15. rujna završena je 11. bitka na Soči i tu je Italija postigla nekakve taktičke uspjehe, ali ništa značajno. A Austro-Ugrska je nakon te bitke zatražila njemačku pomoć. E, Ludernorf, njemački general, zapovjednik, je uočio šansu za veliku ofenzivu protiv Italije. E, njegov general, specijalist za brdsko ratovanje, Kraft von Delmenzingen je prostudirao teren, e, prostudirao raspored talijanskih snaga, e, pogledao s čim raspolaže Austro-Ugrska, što može dati Njemačka i naprosto je on uočio tu šanse za jedan prilično značajan e, prodor. Formirana je 14. armija, koje je ušlo 7 njemačkih i 8 austro divizija i šansa za jaki udar je postojala između E, Tolmina i Pleca. To je bila šansa za prodor u Friuli i dalje u venecijansku nizinu. Ofenziva je planirana za 20. listopada početak i dopremljeno je 1550 topova i 400 minobacača. E, na boku u druge talijanske armije uočena je jedna rupa, dosta slabo ovaj, branjeno područje i točno tamo bila je koncentrirana artiljerija njemačke i austro vojske. One su raspolagali ukupno sa 35 divizija, Talijani sa 34, dakle tog velikog nesrazmjera potrebnog za ofenzivnu operaciju e, nije bilo. Doduše, valja imati na umu da te 34 talijanske divizije nisu bile e, do kraja popunjene. Na bojište oko rijeke Soče došao je jedan mladi njemački časnik koji je zapovjedao Wittenberškim gorskim bataljunom. U svojoj knjizi Pješaštvo napada opisao je trenutke oči bitke. Početkom listopada 1917. u Prelijepoj Koruškoj preuzeo sam zapovjedništvo nad svojim bataljunom. Jedinica je bila popunjena. Bojeva moć streljačkih satnija ojačana lakim strojnicama. Kratke trenutke odmora iskoristili smo da bi se upoznali s novim oružjem. Kakve namjere imalo s nama vojno zapovjedništvo? To nismo znali. Možda bojište na Soči? 18. listopada otišli smo sa zbornog mjesta u okolici Kranja na bojište. U noći, u mrklom mraku i po jakoj kiši, moj bataljun otišao preko Škofjeloke, Zalega, Loga, Podbrda, do Kneže, kamo je stigao 21. listopada. Pri tome je marš uvijek morao završiti prije svitanja – a jedinice su bile razmještene tako da ih se ne može primijetiti iz zraka. Noćni marševi su bili iscrpljujući za moje slabo uhranjene vojnike. Loše vrijeme je odgodilo napad, tako da napad nije počeo 20. kako je planirano, nego četiri dana kasnije 24. Počeo je u dva sata ujutro, vrijeme je bilo loše, a napad je počeo na fronti od 40 e, km e, jakim bombardiranjem plinskim granatama. Naime, svi su znali da su talijanske maske, zaštitne maske izuzetno slabe i bez obzira na to što je Italija već više od dvije godine bila u ratu i što je znala da se bojni otrovi masovno koriste, još uvijek nisu imali dovoljno kvalitetne zaštitne e, maske, a također nisu niti od Francuza uspjeli nabaviti dovoljno veliku količinu tih zaštitnih maske, jer su Francuzi u međuvremenu razvili prilično dobre zaštitne maske. Sljedećeg dana, 25. je uslijedio jak pješački napad. Talijanski bokovi su doduše izdržali taj napad, ali je središte praktički kompletno propalo. I rano prije podne njemačke i austrougarske snage su prešle Soču. Kod Kobarida dva su talijanska korpusa bila razbijena. Kroz tu rupu u talijanskoj obrani prodrle su njemačke i austrougarske jedinice. Nakon tog proboja popustila je cijela talijanska obrana na Soči. Panika je zahvatila talijansku vojsku i ona se počela u neredu povlačiti. Mladi časnik s početka priče i njegovi gorski strijelci zauzeli su ključni talijanski položaj na jednom vrhu i time uzrokovali pad talijanske obrane kod Kobarida. Iz smjera Livka kretala se duga kolona talijanskog pješaštva mirnim korakom, bez osiguranja, kao da nisu na bojištu. Primicala se ta kolona našim položajima. Protiv njih imao sam samo 150 gorskih strijelaca. Ali naš je položaj bio dobar, a naše su strojnice nadzirale veći dio doline. Pustio sam neprijatelja što je moguće bliže, kako ne bi mogao razviti svoje vojnike. Da bi spriječio besmisleno prolijevanje krvi, poslao sam narednika štala kao posrednika s bijelom zastavom, kako bi dogovorili predaju talijanske kolone. Zapovjedio sam i da neki vojnici ustanu iz zaklona i mašu bijelim rupcima kako bi pokazali naš nadmoćan položaj. Ali talijanski su časnici razoružali narednika štala i počela je bitka. Nakon deset minuta puškaranja, 50 časnika i 2000 vojnika četvrte brigade Bersaljera predalo se mojim gorskim strijelcima. Rezultat cijele te munjevite operacije, taj da su njemačke i austro-ugarske trupe napredovale 130 km, svega nekoliko dana, što je apsolutno nezapamćeno za u Prvom svjetskom ratu i što mobilato je bilo kakve prosjeke Prvog svjetskog rata i gurnule su bojište sa Soče na Pijavu, dakle s jedne su skočili na, na drugu rijeku. E, zaustavio ih i ogročan talijanski otpor, ali su među vremenu kod Talijana E, razvila svijest da su zapravo oni pred propašću. I počeli su se, kad su došli do pijave, počeli su se boriti kao da su pred zidom. Ali drugi razlog koji je također e, utjecao na završetak te ofenzive su predugačke linije opskrbe i naprosto se nije moglo ove, dovoljno potrepština dovući do prve linije, dakle od popune jedinica do sanitetskog materijala, hrane, streljiva i tako dalje. Talijanski ukupni gubici su bili otprilike 600 tisuća ljudi. Kadorna, e, vrhovni talijanski zapovjednik, je smijenjen i umjesto njega je na taj položaj došao Armando Diaz. No ono po čemu je Kobarid značajan je to što je on unio bitne taktičke novitete i čak i nove načine ratovanja koji će zapravo svoju pravu promociju doživjeti tek u drugom svjetskom ratu. Eh, Kobarid je atipična operacija za prvi svjetski rat, bez obzira koje god bojište da gledamo. On je zapravo gotovo pa prva blitzkrieg operacija u povijesti ratovanja. Na prilike taj način je rađena, na taj način je koncipirana samo naravno bez masovne upotrebe tenkova kao što će to biti u drugom svjetskom ratu sa blitzkrieg operacijama. Riječ je o najvećoj brdskoj bici u povijesti ratovanja. Riječ je o najvećoj probojnoj operaciji u Prvom svjetskom ratu. Nije nikakvo čudo da je u toj netipičnoj bici Prvog svjetskog rata vojničku slavu stekao i naš mladi časnik koji je s 150 gorskih strijelaca zarobio 2000 talijanskih vojnika. Njegovo ime je Erwin Rommel i on će se u drugom svjetskom ratu proslaviti upravo svojim munjevitim prodorima, koji će mu doniti ratnu slavu ne samo kod Njemaca, već i kod savezničkih vojnika. 9. siječnja 1917. godine u jednom zamku njemački kancelar Batman Holweg sastao se s feldmašalom Hindenburgom i generalom Ludendorfom. Ta su dvojica nakon bitke kod Vardena preuzeli zapovjedništvo na njemačkom vojskom. Tema tog razgovora bila je da li se Njemačka treba odlučiti na neograničeno podmorničko ratovanje. Prvo je kancelar iznio svoje viđenje. Odluka da pokrenemo neograničeni podmornički rat ovisi isključivo o rezultatima koje očekujemo od tog načina ratovanja. Admiral von Holzendorf smatra da ćemo tim ratovanjem Englesku baciti na koljena do sljedeće žetve. Naravno, mora se priznati da za takav zaključak nemamo čvrstih dokaza. Podmonički rat zadnja je karta za kojom trebamo posegnuti. Vrlo ozbiljna odluka. Ali ako vojni zapovjednici smatraju da je neograničeni podmornički rat nužan, ja nisam u položaju da im proturječim. Feldmaršal Hindenburg odgovorio je kancelaru da je nemilosrdan podmornički rat nužan, a da su opasnosti koje proizlaze iz njega prihvatljive. Cilj je bio baciti Antantu, posebno Veliku Britaniju, na koljena. Znači, o tome se dosta raspravljalo u visokim njemačkim krugovima i među političarima i među e, visokim časnicima i generalima i admiralima. Tu su bila dosta podijeljena mišljenja, što znali da može doći do vrlo negativnih političkih efekata upravo prema Sjedinjenim američkim državama koje su od prije bile vrlo ljute na Njemačku i njeno e, podmorničko ratovanje, ali procjena generala, a ne admirala bila da još jednu Verden i posebno još jednu Somu gdje je izginulo puno njemačkih nižih časnika i dočasnika, njemačka vojska jednostavno ne bi mogla preživjeti, a da će se na ovaj način moć doslovce udaviti i izgladniti saveznici, posebno Velika Britanija koja je i tekako ovisila o prekomorskoj opskrbi od hrane pa nadalje. E, sam taj podmornički rat je zapravo počeo, tako rekuš, sa početkom Prvog svjetskog rata, a te 1917. godine je zapravo samo kulminirao. Od sredine 1915. je stalno rasla aktivnost njemačkih podmornica – a kolika je bila 1917. najbolje pokazuju sljedeći podaci. 1915. potopljeno je za cijelu godinu ukupno 227 britanskih trgovačkih brodova, a samo u travnju 1917. potopljeno ih je 155. Do kraja 1917. godine izgubljeno je ukupno, dakle u cijelom ratu otprilike 8 milijuna tona trgovačkog brodovlja, ali brodogradilišta su to uspjela nadoknaditi. Istovremeno, su i Njemci naravno gubili podmornice, posebno od kako je uveren sistem konvoja, ali njemačka brodogradilišta nisu jednakom brzinom uspjevala nadoknaditi izgubljene podmornice. Neograničeni podmornički rat nije bacio Veliku Britaniju na koljena, a Njemačko je samo donio nevolje, Je takav način ratovanja približio još više Sjedinjene američke države Antanti. E, takav sistem ratovanja, sistem neograničenog podmorskog rata, zapravo gusarenja, je bio jedan od, ne svakako jedini, razloga američkog ulaska u rat. E, valja kazati da tu postoje neki značajniji razlozi. Prvi je taj što Sjedinjene američke države 1914. godine kreditiraju Antantu, posebno Veliku Britaniju i praktički Velika Britanija vodi rat na, na kredit koji će jednog dana otplatiti Sjedinjenim američkim državama, posebno velike kredite dala Morganova banka. E, sasvim je jasno da je američki interes da Antanta rat ne izgubi. Za njih nije odlučujuće hoće li ona povjeriti ili e, ne, ali ga nikako ne smije izgubiti. E, ukupno su američki bankari od 914. pa do 917. do ulaska Amerike u rat financirali Antantu sa otprilike 7 milijardi dolara. Istovremeno su oni neke novce plasirali u države centralnih sila, ali je to riječ o 27 milijuna dolara, dakle ogroman je nesrazmjer. Sam podmornički rat je imao veliku ulogu u okretanju, potpunom okretanju javnosti Sjedinjenih američkih država protiv Njemačke, a ona kap koja je prerila čašu je glasoviti Cimermanov telegram. 16. siječnja Artur Cimerman njemački ministar vanjskih poslova poslao je telegram njemačkom veleposlanstvu u Meksiku. 1. veljače namjeravamo početi s neograničenim podmorničkim ratovanjem. Usprkos tome, namjeravamo učiniti sve da zadržimo Sjedinjene američke države u neutralnom taboru. Ako taj pokušaj ne bude uspješan, namjeravamo ponuditi savez Meksiku na sljedećim temeljima. Da ćemo zajedno s Meksikom ratovati i sklapati mir – daćemo mu novčanu potporu i podrazumijevamo da Meksiko može ponovno osvojiti svoj izgubljeni teritorij u Novom Meksiku, Teksasu i Arizoni. Detalje dogovora ostavljam vama. Cimerman je telegram poslao skandinavskom transatlantskom telegrafskom linijom koja je bila službeno rezervirana za mirovne inicijative i prijedloge. Poruku je uhvatila britanska obavještena služba i naravno odmah upoznala američku vladu sa sadržajem telegrama. 24. E, veljače, dakle nešto više mjesec dana nakon toga, taj telegram zajedno sa drugim uhvaćenim porukama e, pokazani su u američkom predsjedniku Woodrowu Wilsonu, a prvog ožujka o svemu je obavještena javnost. Japan i Meksiko odbili su svaku povezanost i svaku odgovornost kada su u pitanju ti telegrami, a trećeg ožujka e, Cimmerman je priznao autentičnost tih telegrama, onda je pokušao izvesti jednu zanimljivu i prilično zapravo potpuno neuspješnu akrobaciju. Naime, optužuje Amerikance za prisluškivanje te skandinavske telegrafske alivije. 2. E, travnja Wilson, koji je inače bio veliki protivnik rata i koji je slušao recimo nekakvo unutrašnje političko bilo Amerika kada je u pitanju vanjska politika, koji se dosta priklanjao izolacionistima, iako će on kasnije govoriti prilično aktivnu vanjsku politiku i biti utemeljitelj Lige naroda. 2. travnja Wilson je zatražio dozvolu Kongresa i Senata da Sjedinjene američke države uđu u rat. I 4. travnja je Senat to odobrio, 82 glasa za, 6 protiv. I 6. travnja je i Kongres to odobrio sa 373 glasa za i 50 protiv. I tada 6. travnja je objavljen rat Njemačkoj. Isprava se Amerika bojala, barem formalno do kraja uvući u rat i izbjegavala je e, objaviti rat i Austro-Ugrskoj, ali je to na kraju učinila 7. prosinca 1917. godine. U vrijeme dok se Njemačka odlučivala na neograničeno podmorničko ratovanje koje će uvući Sjedinjene američke države u rat, u Rusiji je ključalo. Kao i u drugim vojskama i u ruskoj se vojsci širilo nezadovoljstvo. Uzorci tog nezadovoljstva bili su slični kao i u francuskoj vojsci. Loša i neredovita prehrana, briga za obitelji koje su ostavili kod kuće, ogočeno stratnim profiterima, bogatašima i onima koji su izbjegavali vojnu obavezu i naravno nepovjerenje prema časnicima i načinu na koji su vodili rat. Ali za razliku od Francuske, ruska se ekonomija počela raspadati. Sama Rusija se zapravo iznenađujuće dobro hrvala u Prvom svjetskom ratu. Kad se ima na umu koliko je slabo pripremljena ušla i koliko je dugo izdržala i kakve je sve udarce primila dok je ovaj, od 1914. pa do svog izlaska rata, iz rata krajem 17. početkom 1918. Ona tu zapravo mnoge stvari iznenađuje. Ona je svoju ratnju, ratnu proizvodnju uspjela podići nekoliko puta za, za vrijeme rata od e, pušaka pa do proizvodnje municije, topova, granata, pa sve do proizvodnje zrakoplova. E, Rusija, recimo, za vrijeme Prvog svjetskog rata, preciznije od izbijanja Prvog svjetskog rata pa do februarske revolucije, e, izgradila 4000 km željezničke pruge. Ali se istovremeno praktički dezintegrirala kao društvo. Problem je bio, recimo, kad sam spomenuo malo prije tu prugu. Skradili su 4000 km pruga, nisu imali lokomotiva i vagona. Ali tu naravno nastao problem kako dopremiti žito iz žitarodnih e, područja tamo gdje žita nema. Pruga po kojoj se to moglo dovesti je postojala, ali nije bilo vagona i lokomotiva. Jedan od razloga za to je naravno bio rat, pa su neke vagoni i neke lokomotive uništene, a mnogi su naravno zarobili Njemci u borbama. Nadalje, e, rusko selo je počelo naglo propadati, jer su mnogi seljaci otišli na e, frontu, otišli na, na bojište, naprosto nije imao tko obrađivati zemlju. Rusija je pretrpila katastrofalne gubitke u Prvom svjetskom ratu i ono što se dogodilo, e, radnici u tvornicama su zamijenjeni, uključujući i tešku industriju, su zamijenjeni radnicama koje, bez obzira na ogromne napore, nisu mogle postići E, iste rezultate kao i radnici i zbog jednog banalnog razloga što one u pravilu nisu bile školovane za recimo nekakve kovačke ili takve poslove. One su pak istovremeno bile i naravno i iscrpljene i slabo plaćene i zbog ove e, opskrbe gladne i sve to malo po malo stvaralo nezadovoljstvo koje je inače postojalo 19. stoljeća ovaj, u Rusiji prva kulminacija takvog nezadovoljstva, nezadovoljstva bila se 23. veljače po starom kalendaru, julijanskom, što je po gregorijanskom kalendaru 8. ožujka. Tada je izbila ta februarska revolucija. A 8. ožujka je naravno dan žena, međunarodni dan žena. I upravo su žene e, pokrenule štrajk i demonstracije u zavodu Putilov. U Petrogradu je ogroman zavod za proizvodnju oružja metalni zavod i te demonstracije su se uskoro proširile gradom. U Petrogradu je tada bilo oko 320 tisuća vojnika, ali ta vojska nije bila voljna gušiti pobunu u glavnom gradu Carske Rusije. Gubernator Petrograda je pozvao vojsku da smiri nerede. Zanimljivo je da su kozaci odbili gušiti pobunu. On je, taj gubernator eh, Petrograda Kabalov, je proglasio i ratne zakone, ali se tada pokazala zapravo sva bijeda Rusije u tom trenutku. On je proglasio ratne zakone, on je naštampao plakate koje je trebalo polijepiti po gradu, da ljudi znaju da, da je on uveo ratne zakone, ali nije bilo ljepila. Pa prema tome ljudi nisu mogli znati eto da su im uvedeni ratni zakoni. To se dogodilo 11. ožujka. E, drugi pokušaj dovođenja vojske, ovaj put kad se vidjelo da se ne može osloniti na tih 320 tisuća ljudi u Petrogradu i oko njega, pokušalo se dovesti vojska sa fronte i taj drugi pokušaj je propao zato što nije bilo suradnje između vojske i željeznica. I sve to skupa je završilo, u međuvremenu su mnogi vojnici prišli štrajkašima i demonstrantima i sve to skupa je rezultiralo pobjedom e, demonstranata. Nikolaj II. je abdicirao u korist brata Mihajla – a ovaj je pak odustao od nasljeđa i zapravo svega nekoliko dana je srušena dinastija Romanova. Osim privremene vlade u Rusiji se formiraju sovjeti, vijeća radnika, vojnika i seljaka. S vremenom ti će sovjeti polako preuzimati sve više vlasti, i postaće sve utjecajni u Rusiji. Krajem ožujka održana je prva konferencija Sovjeta u Petrogradu. To vrijeme u Rusiji je na neki način super političko vrijeme u gradovima, posebno u Petrogradu. To su stalni mitizi, stalni govori, stalno netko distribuira letke, stalno netko propagira svoju ideju, odnosno svoju ideologiju, stalno netko štampa e, svoje programe, stalno netko piše nekakve teze i tako dalje. E, jedna od osoba koja je još tada nije bila toliko značajna, ali će obilježiti i povijest, ovaj, bio je Lenin koji se vratio iz izgnanstva iz Švicarske, u onom zapečačenom vagonu kroz Njemačku, pa onda preko Švedske, odnosno Finske, ovaj, e, ušao u Rusiju, on je bio profesionalni revolucionar. I on je zapravo, kada je uveo prije toga tu recimo titulu ili zanimanje profesionalni revolucionar zapravo ovaj, zbog toga bio u velikoj prednosti pred svima drugima. Jer on je shvatio koliko god su neki bili za protiv revolucije, on je bio shvatio da revoluciju nikada nigdje nisu izvele kako se to kaže, široke narodne mase. Nego da revoluciju su uvijek, ako su je već izvodile, izvodile vrlo uski krug ljudi. I e onda je on odlučio da naprosto treba ljude neke školovati za tako nešto, za tih pet minuta. On je vrlo strpljivo, prilike barem 15 godina, ako ne i više, i sebe osobno i svoje suradnike školovao za tih pet minuta. I tajming je bio vrlo važan. Nije, se nikako smjelo promašiti tih, tih pet minuta. Ni pet minuta prerano, ni pet minuta prekasno. U srpnju privremena vlada na čelu s Aleksandrom Kerenskim pokreće ofanzivu ruske vojske. Ofanziva završava porazom, a napredovanje njemačke vojske zaustavile su duge linije opskrbe, a ne ruska vojska u kojoj su vojnici izgubili volju za ratom. Dok je privremena vlada još uvijek pokušavala pobijediti u ratu, u Petrogradu je ključalo. U srpnju je propala oružana akcija vojnika i radnika. Toj su se akciji pridružili i bolševici. Nakon neuspjeha Lenin odlazi u ilegalu. U međuvremenu je sve više vojnika na fronti naprosto odustajalo od borbe. Su vidjeli da se u pozadini događa nešto veliko, nešto važno, nešto što će i takako na njihov život. Naprosto su oni htjeli u tome sudjelovati ili su htjeli, što je bilo puno češće, jednostavno otići kući svojim obiteljima. Bilo im je dosta i rata, i rovova, i kiša. E, taj srpanj e, je označio e, zaokret i kraj mirnog razvoja revolucije od srpnja pa nadalje do, do listopada nema više pretjerano puno mira, prelazi se na, privremena vlada prelazi zapravo na neke oblike i političkog terora, ne bi li slomila Sovjete, a istovremeno boljševici upravo u Sovjetima malo po malo jačaju i tu je ogromnu ulogu u pripremi oktobarske revolucije odigrao Trotski koji je bio i najznačajniji govornik tog doba na Petrogradskim ulicama i koji je bio izuzetno energičan čovjek i vrlo sposoban organizator. E, u to doba osnovana je Crvena garda koja će kasnije biti jezga buduće Crvene armije i koja će imati nemalu ulogu u događajima u listopadu 1917. a tu je opet kao organizator veliku ulogu imao Trotski. A na sjednici Centralnog komiteta 10. E, listopada po starom kalendaru donesena je odluka da se ide na revoluciju i to Glasovalo se bilo je 10-2 za dizanje revolucije, protiv su bili kamenje Vizinovjeva. 24. E, listopada počela oktobarska revolucija. Izravni povod je bila prijetnja vlade da će iz predstavnica odstraniti revolucionarne trope. Osnovan je vojno-revolucionarni komitet koji je zapravo bio glavni stožar, na neki način glavni stožar e, revolucije, a u gradu je u tom trenutku bilo otprilike 20.000 crvenogrdajaca. Nakon toga je manje više poznato kako je priča išla, izvršen je onaj legendarni juriš na Zimski dvorac, na kojeg se zapravo uopće nije morala jurišati, jer su njega branile stvarno toliko mizerno slabe snage da do, do, nije bio nikakav ovaj podvig. Uhićena je skoro cijela privremena vlada, Kerenski je uspio pobjeći i on je umro 1970. u starosti u emigraciji. Bolševici su dokopali vlasti i zapravo ono što se naziva oktobarskom revolucijom je jedan izvanredno precizno izvršen državni udar. Sovjetska Rusija sklopit će mir s Njemačkom i tako izaći iz Prvog svjetskog rata. Lenjin i bolševici platili su mir velikim teritorijalnim ustupcima, ali su tako kupili dragocjeno vrijeme za učvršćivanje svoje vlasti. Njemačka nije više morala strahovati od ruskog parnog valjka na istočnim granicama. Ludendorff i Hindenburg, koji su do tada uzeli gotovo diktatorske ovlasti, prebacivali su njemačku vojsku s istoka na zapad, nadajući se da će u zadnjoj velikoj ofanzivi uspjeti pobijediti Veliku Britaniju i Francusku, prije nego što svježe američke snage i američka ekonomska moć ne preokrene odnos snaga na stranu Antante. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jambrošić, tekst čitali Irena Plejić i Ivan Kojundžić. Emisiju snimili Delka Lambaša i Nikolina Ćulum, a emisiju je redio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.